Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 minūtes ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, katehēzē šodien – Tad uh, mēs uh, svinam 8. martu, svinam sieviešu dienu, kas uh, ir svētki jau uh, teju simts gadus uh, senu vēsturi, un uh, šie uh, svētki tad īpaši pievērš uzmanību visām uh, daļā dzimuma uh, pārstāvēm, tad arī visām mūsu klausītājām sveiciens uh, sieviešu dienā. Paldies, ka jūs esat, paldies, ka uh, klausāties eh, Radio Marija, paldies, ka atbalstat Radio Mariju un paldies par jūsu aktīvu līdzdalību eh, Radio Marija ētera veidošanā gan kā klausītājām eh, zvanot uz ēteru, rakstot īziņas, uzdodot jautājumus, iesaistoties sarunās, gan arī tad par jūsu aktīvu līdzdalību Jā, lūdzot, paldies par jūsu aktīvu līdzdalību kā brīvprātīgajām rādījumā arī ētera veidošanā. Tad šodien arī piedāvāju pievērst uzmanību katehēzē sarunai par sievietēm, par sievietes lomu sabiedrībā, baznīcā, par to, ko Eh, varbūt tad mēs eh, visa sabiedrība iegūstam no eh, sieviešu klātbūtnes, kas ir tas, ko Dievs mums vēlas atklāt ar sievietes starpniecību. Un šodienas katehēzē nebūšu viens, kopā ar mani arī būs priesteris Jūris Jalinskis no Jūrmalas. Labrīt! Labrīt, Pēteri! Jā, tad arī klausītāji aicinu tevi iesaistīties šajā sarunā, īpaši varbūt eh, vīrieši var izmantot šo stundu, lai uh, pateiktos Dievam par uh, savām mātēm, sievām, meitām, māsām, uh, kādām jā, kolēģēm, tad droši, droši izmantojiet ētera laiku, lai arī varbūt dalītos ar to, kas jums liekas ir tas unikālais un īpašais, ko sieviete ienes uh, pasaulē, ko noteikti nevar uh, vīrietis, ar ko eh, sieviete papildina eh, vīrieti un eh, tad droši var zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Tad noteikti, ka arī pašas sievietes varat padalīties ar to, kas jums ir liek justies eh, sievišķīgi, kas jums liek justies tā īpaši eh, šajā pasaulē, kas ir tas aicinājums, ko jūs jūtat no Dieva, kā eh, Dievs jūs ir aicinājis būt par sievietēm un kas ir tas, ko jūs varat dot pasaulē. Tad, jā, priester Juri, mēs svinam šodien sieviešu dienu, varbūt tāds jautājums, tagad ir arī gavēņa laiks, vai vispār mēs kristieši drīkstam svinēt? Uh, sieviešu dienu gavēņa laikā? Nu, es domāju, ka uh, šādu dienu noteikti ir vērts svinēt, um, varbūt citas, kuras var atlikt, uh, kaut kādā veidā pārcelt, uh, tad var padomāt par to, bet, bet šādu dienu, kurā mēs tiekam aicināti novērtēt sieviešu lomu, gan baznīcā, gan visā sabiedrībā. Es domāju, tādā veidā, kā arī mēs šodien, tagad, eh, šīs stundas laikā eh, svinēsim, vai arī, vai arī apsveikt ar kādu telefonu zvanu, vai, vai aizsūtot īziņu, vai pasniedzot ziedus. Es domāju, eh, šeit nav jautājumu, vai to drīkst vai nedrīkst, bet drīzāk ir jāsaka, ka, ka to pat vajag Jo <clears throat> es arī, protams, no savas puses pievienojos um, priestera Pētera teiktajam un arī vēlos, uh, vēlos sveikt, uh, sveikt sievietes, uh, visas sievietes, bet jo īpaši tās, kuras um, pašreiz mūs klausās, un arī, arī sievietes, kuru klātbūtne baznīcā, kā zinām, nu, ir pārsvarā salīdzinot ar vīriešiem. Eh, tā vidēji, cik es esmu dzirdējis, eh, trīs ceturtās daļas no, no mūsu dievlūdzējiem, kuri regulāri apmeklē baznīcu, ir tieši sievietes. Un, un šai sakarā arī gribās teikt, ka, ka baznīca nevar to nepamanīt, nevar to nenovērtēt, un, eh, un šajā dienā nevar viņām teikt milzīgu paldies par to lielo ieguldījumu, eh, ko viņas sniedz eh, baznīcai ar savu klātbūtni, ar, eh, ar savu, gribētos teikt, patiešām neatkārtojamo klātbūtni. Jo <clears throat> šīs lietas nav nejaušas. Ja mēs redzam arī Jēzus dzīvēm, Eh, it sevišķi arī tādos ļoti svarīgajos brīžos, kā, eh, kā tagad gavēņa laikā mēs apceram Jēzus ciešanu laikā, tieši viņa ciešanu kulminācijas laikā, tad eh, tā sieviešu proporcija, kur atradās līdzās Jēzum tajā brīdī, kad viņam visvairāk bija vajadzīgs cilvēku atbalsts, tad mēs redzam, ka tieši Eh, arī evanģēlijos ir teikts, ka līdzās kopā ar Mariju eh, vēl arī bija daudzas, jo daudzas citas sievietes, un savukārt no vīriešiem, šai ziņā mums ir arī jānokaunās, tad eh, tur bija līdzās no apustuļiem tikai Jānis. Pārējie vīrieši, lai gan vienmēr tiek uzskatīti par drosmīgiem, par vīrišķīgiem, bet eh, viņi diemžēl, diemžēl eh, šo Jēzus eh, ciešanu un vajāšanas laikā bija nobijušies, bija aizbēguši. Un, un otrs svarīgais atkal brīdis visā mūsu kristīgajā ticībā ir, ir Jēzus, Jēzus augšām celšanās notikums, kurā arī mēs svētajos rakstos lasām, ka pirmajām, kurām Jēzus parādījās, eh, tās bija tieši sievietes, kuras agrā rīta stundā devās eh, pie Kristus kapa, lai, lai atdotu, atdotu šo godu eh, Jēzus mirstīgajām miesām. Un, un mēs zinām, <clears throat> ka tieši viņām, viņām pirmajām tika pasludināta Jēzus augšām celšanās tradīcijas, starp citu, uh, Eh, arī daudzi mūsu baznīcas mistiķi eh, arī min to, ka, ka pirmajam cilvēkam, eh, kam Jēzus parādījās, tā bija, tā bija jaunava Marija tieši lieldienu rītā. Un Marija būtībā nešaubījās par šo Jēzus augšām celšanos. Viņa, kas bija visusticīgākā Jēzus mācekle, Lūk, arī, arī kristīgā baznīcā mistiķi tieši arī, arī pat apraksta kā tādu veselu, veselu garīgu notikumu, kā, kā Marija sagaidot agru rītu stāv, e, stāv pie logā un redz, kā gaisma aust un saka, jā, pēc brīža mans dēls augšām celsies. E, jo viņas ticība bija tik dziļa, uh, ja visiem pārējiem Jēzum vēl vajadzēja kā, pārliecināt, e, kā to, ko viņš bija solījis, tas arī piepildīsies, tad Marija e, dziļi sirdī, e, dziļi sirdī tam ticēja un šo brīdi gaidīja. Jā, tā kā, tā kā ļoti, ļoti nozīmīga diena, un, un, un es domāju, ka arī izmantojot šo nozīmīgo dienu ir vērts, ka mēs vismaz Eh, dažos vārdos, ar dažām domām, eh, tieši izceļam, izceļam šo neaizvietojamo, eh, ļoti nozīmīgo sievietes lomu katra cilvēka dzīvē, visas baznīcas dzīvē un visas sabiedrības dzīvē. Jāatgādinu klausītājiem, kas šodien kopā ar mums priesteris Juris Jelinskis un mēs uh, runājam par eh, sievietēm. Ja ir sieviešu diena, tad arī klausītāji priecāsimies par tavu aktīvu līdzdalību. Eh, droši vīri, eh, tēvi, dēli, brāļi varat zvanīt šeit uz ēteru, rakstīt īziņas, nodot kādus sveicienus savām mamām, sievām, meitām, māsām. Droši tad arī varat padalīties ar to, ko jūs saskatāt, kas ir tas unikālais sievietes devums sabiedrībai, cilvēcei kā tādai, un droši arī pašas sievietes tad varam dalīties ar to, kā jūs novērtējat savu sievišķību, kā jūs redzat, kas ir tas Dieva dotais aicinājums, kas ir dots jums kā, kā sievietēm tikai un vienīgi. Tad atgādīju, ka numurs ir, uz kuru tu vari zvanīt, ir 67 969 131, Īziņas var rakstīt uz 266 77 272. Priesteri Juri, vai ir kaut kādi baznīcas dokumenti, kas runā par sievietēm un ko šie dokumenti apskatīt? Jā, man pašam uzreiz pirmām kārtām nāk, nāk prātā uh, Ehm, Svētā Jāņa Pāvila ehm, II. 1988. gadā ehm, viņa izdotais dokuments, kurš runā par sievietes cieņu. Un, tur pāvests apskata, apskata tādā ļoti plašā rakursā gan, gan vēsturiski, gan, gan arī nu, tīri, tīri no, no balstoties eh, uz, uz svētajiem rakstiem, gan arī raugoties uz procesiem, kuri eh, notiek arī mūsdienu sabiedrībā. Eh, un, un tur, tur mēs patiešām varam, varam izlasīt ļoti vērtīgas atziņas. Tāpat arī mm, šķiet, ka tas bija pēc 1994. gada Eh, ģimenes eh, gada baznīcā, kas tika izsludināts. Pēc tam 1995. gadā arī Jānis Pāvils II eh, rakstīja tādu vēstuli sievietēm. Un, uh, tur viņš uh, ar īpašu mm, tādu gādību uzrunāja uh, visdažādākos sieviešu aicinājumus, gan, gan sievietes kā mātes, gan sievietes kā uh, Eh, kā māsas, kā meitas, kā, kā garīgo ordeņu eh, loceklis. Un eh, arī tur mēs tieši redzam, ka baznīca ļoti augstu novērtē sievietes lomu šodienas sabiedrībā, sabiedrībā, kurā vēl joprojām <clears throat> ļoti daudz daudzās vietās, es nesaku ka tieši katrā zemē visur ir kā, situācija pilnīgi vienāda. Un, eh, ir zemes, kurās mēs saskatām eh, tādu nu, sievietes emancipācijas procesu, kurš, kurš norit eh, pietiekoši veiksmīgi, bet ir vietas, kurās vienmēr gribētos, lai tas notiek vēl, vēl labāk bet arī tur, kur eh, šis sievietes emancipācijas process notiek, hmm, varbūt nu, vismaz rietumu pasaulē tiek uzskatīts, ka, ka tas notiek veiksmīgi vienalga, tas sastopas ar visdažādākajiem izaicinājumiem. Un es domāju, ka eh, vienmēr tas būs izaicinājums ja, nu, apzināties šo, šo sievietes aicinājumu, šī aicinājuma cieņu un arī pašas sievietes identitāti jo, jo šajā, kā zinām, um, emancipācijas procesā um, arī, kā jau mēs cilvēki, arī daudz kur kaut ko varam pārprast, varbūt aizteikties uh, par tālu, uh, tādā nozīmē, ka, <clears throat> ka varbūt, piemēram, tiek uzskatīts, ka, uh, lai sieviete varētu justies, justies atbilstoši savai cieņai un aicinājumam, uh, ka viņai nu, būtu jāpārņem, eh, jāpārņem tas, ko dara vīrietis, bet, eh, bet tā nav patiesība. Eh, Sievietei ir jāaug, jā, arī šajā ziņā viņai mm, ir jābūt visām iespējām, tāpat kā arī vīrietim, jebkuram cilvēkam, kur mm, tā sfēra, kur attīstīties, ir ļoti liela un plaša. Uh, bet e, nebūtu pareizi uz e, šo sieviešu emancipācijas procesu raudzīties kā uz tādu e, nu, revanšu, kā mums varbūt līdz šim kaut kas bija pietrūcis, un tagad mēs it kā revanšējamies, tagad atgūstam to, ko varbūt vīrietis ir, ir vēstures gaitā uzurpējis, un mēs tā kā ieejam nu, viņa viņa apģērbā, <laughs> apģērbā arī tiešā nozīmē, kā zinām, e, tas arī bieži ir saistīts kaut vai tādā veidā izpausties, ka, lūk, e, mēs arī varam apģērbties kā vīrietis. Jā, bet, e, bet, bet arī tādā, tādā daudz plašākā nozīmē. Tad, tad lūk, vienmēr, vienmēr jāpatur prātā šo abu dzimumu pilnīga vienlīdzība – Eh, jo, kā lasām jau Bībeles pirmajās lapas pusēs, eh, kad Dievs radīja cilvēku, eh, tad domu zīme vīrieti un sievieti viņš radīja. Tātad jau šajā vienā frāzē mēs redzam pilnīgu vienlīdzību šo abu dzimumu starpā, bet reizē atkal šo dažādību. Un, un šajos abos virzienos E, visu laiku no, e, notiek attīstība, un tā ir jānotiek. Bet e, neaizmirstot tomēr, ka šos abus dzimumus radīja un vēlējās pats Dievs. Un, ja mēs vēlamies tikt pāri dažādām krīzēm, kuras ik pēc kāda laika tiek pieminētas kā, nezinu, vīriešu tēvu uh, identitātes krīze vai, vai sievietes, mātes vai, vai, vai, vai kāda cita ar sievieti saistīta identitātes krīze, mums visiem atkal, atkal ir nepieciešama šī tāda iekšēja atjaunošanās, iekšēja, ja vēlamies teikt, dziedināšana, jo tieši Dieva gars, pateicoties kuram mēs esam radīti, E, Dieva gars dot, kā arī svētajos rakstos ir teikts, dot to īsto brīvību. Jā, tur, kur ir Dieva gars, e, tur ir arī brīvība, un, un tas nenozīmē kaut kāda virspusēja brīvība, visatļautība, ka es vienkārši tagad e, spītējot parādu, cik es esmu bezgala brīvs, bet tieši šis, tā brīvība, ko cilvēks Eh, izjūt, eh, paraugoties iekšēji, paraugoties savā sirdī. Un tur atklājot šo savu eh, neatkārtojamo identitāti, tur tad arī, arī gan sieviešu, gan vīriešu dzimums vēršoties pie Dieva, kā pie, pie savas dzīvības avota, var arī šo savu identitāti atklāt, pilnveidot un, un attīstīt. Manuprāt, tas ir svarīgs aspekts, ko Eh, tu mini, priesteri Juri, ka eh, ir eh, šī vienlīdzība cieņā, bet tāpat laikā var pastāvēt dabiska šī atšķirība arī nu, kaut kādās teiksim, izpausmes veidos, kā šī atšķirība tiek izdzīvota, ka tas izriet vienkārši no dažādiem veidiem, kā mēs varam būt vīrietis un sievieti, un līdz ar to tad arī ir varbūt kādas atsevišķas lomas, nevis tāpēc, ka tu uzspiež sabiedrība kaut kādā mērā, bet vienkārši izriet no mūsu, no mūsu dabas. Kas varbūt ir, jo tevis minētajos dokumentos pie bīska, piedodiet, pavests Jānis Pavils II, viņš runā par sievietes ģēniju, un kas tad varbūt no baznīcas perspektīvas ir tas unikālais, ko sieviete dod sabiedrībai? Es domāju, ka, lai varbūt tā labāk saprastu, es arī nepretendēju šeit uz tādu pilnīgu atbildi, bet, bet es domāju, ka, lai labāk saprastu e, šo īpašo tādu sievietes e, neatkārtojamo lomu, e, tad to savā ziņā ir, ir ir jāpiemina tādā, nu, varbūt pretstatā, pretstatā kaut vai arī ar eh, šodienas sabiedrības eh, un mūsdienu pasaules tendencēm. Mēs redzam, ka jau sākot no skolas laika, eh, visu laiku, mm, sākot nu, saka, ar visu izglītības sistēmu, Eh, viss pārsvarā tiek orientēts uz to, lai eh, cilvēks iegūtu ar vien vairāk eh, zināšanas, proti, lai viņš attīstītos racionāli. Bet ļoti maz tiek domāts par to, lai, lai cilvēks jau no agras bērnības mācītos mīlēt, mācītos ieklausīties tajā, ko saka viņa sirds, un tas ir pavisam eh, cits eh, līmenis. Un uz šo līmeni mēs redzam, ka eh, pārsvarā ir daudz spējīgākas sievietes. Es nesaku, ka racionāli <clears throat> viņām šai ziņā neizdodas kaut kas nebūt. Nē. Bet man šķiet, ka sievietes pašā tajā dziļākajā būtībā ir ielikta tāda milzīga, milzīga empātijas dāvana. Proti, pirmām kārtām visu uztvert, uztvert ar sirdi, e, tādā mīlestības gaismā. Un, e, un šajā, teiksim, mūsdienu sabiedrības e, nu, tehnoloģijas tādā nu, pārspīlētā, varētu teikt, jau kultā, Eh, kur, kur viss attīstās un tikai koncentrējas uz cilvēka prāta sasniegumiem, tad mēs redzam, cik ļoti, ļoti šodienas eh, sabiedrībā pietrūkst jautājumu risināšana tieši, tieši ar sirds palīdzību. Un, eh, un ja mēs tā paskatāmies, kāds tad ir tas mērķis, tīri tāds, nu, kā saka, loģisks, e, līdz kuram nonāk cilvēks, kurš varbūt ir koncentrējies uz, uz vienīgi savu racionālo attīstību. Tātad, principā, e, cilvēks attīstoties racionāli, pielietojot un liekot akcentu tikai uz savā prāta spējām, tad viņam e, vienkārši nu, tāds dabisks mērķis, ko viņš sasniedz, tā ir varas iegūšana. Tu vienkārši, jo tu vairāk zini, jo tu kļūsti kompetentāks, jo tev ir lielāks potenciāls rīkoties, pieņemt lēmumus, tā skaitā, kā saka, arī labi nopelnīt un tā tālāk. Un savukārt, ja cilvēks mācās vairāk mīlēt, vairāk ar sirdi uzlūkot, E, pasauli un arī pats savu attīstību, tad gribot, negribot, e, viņš e, izaug tajā virzienā, ka viņš vēlas vairāk kalpot. Jā, un te ir tā, man liekas, milzīga atšķirība, par kuru arī runā Jēzus, kad viņš arī aicina savus mācekļus un dot viņiem padomus, norādes, kā viņiem būtu jārīkojas, ka viņš saka, jums nebūtu jābūt kā tautu valdniekiem, jā, kuru rokās ir vara. Bet kas grib būt lielākais, lai ir jūsu, e, jūsu kalps? Un šeit lūk, mēs redzam, ka šo kalpošanu cilvēks tomēr vairāk var sasniegt e, tieši, tieši pateicoties viņa sirds potenciālam, e, viņa, viņa sirdspējām, viņa atvērtībai uz, eh, uz, uz otru cilvēku, atvērtībai uz Dievu. Tātad eh, te, te manuprāt, ir tā, eh, ir, ir tā varbūt tas lielākais trūkums, ko mēs pašreiz saskatām mūsdienu sabiedrībā, ka, ka viss tā ļoti racionāli tiek, tiek veikts, tiek darīts. Eh, un, eh, un pietrūkst eh, tieši, tieši tas, uz ko manā skatījumā sieviete pēc savas dabas ir daudz vairāk spējīgāka, ir daudz vairāk atvērtāka, ir tieši, tieši ar sirdi uzlūkot, ar mīlestību, nu, kā saka, pasaules visas, visas norises. Un, un es domāju, ka tieši šajā ziņā lūk arī tas sievietes ieguldījums uh, Eh, šodienas sabiedrībā ir ļoti vēlams. Ļoti vēlams eh, kaut vai nu, lai izskaustu, izskaustu vai vismaz mazinātu vardarbību. Eh, sabiedrībā arī tā skaitā mēs redzam pašreiz, kas notiek Ukrainā, un tā, un tur ir acīm redzami, ka, ka nu, tā vienkārši runājot, visur pie šprices stāv vīrieši, kas pieņem lēmumus, kas kas eh, vēlas kaut kādas savas ambīcijas eh, izvirzīt un bīdīt un aizstāvēt un tā tālāk. Tāpat arī eh, lūk šī sievietes tāda empātija, tā arī neļauj nodzist arī, arī cilvēka garīgai dimensijai. Jā, jo mēs arī novērojam, ka šodien lūk ir šī ticības krīze, cilvēku garīguma krīze – Tad atkal šeit mēs redzam, cik ļoti sabiedrības attīstībā pietrūkst šīs uh, eh, sirds spējas, kuras, kuras sievietei ir, ir, ir ļoti, ļoti nu, saka, dabiskas. Un arī, un arī milzīgā <clears throat> cieņa un, un cilvēka dzīvības aizstāvēšana, kas, eh, nu, kā zinām, jā, ieva eh, ir, ir visu, visu, vis, visas cilvēces māte, visu Eh, dzimušo māte, un, eh, un ik vienas sievietes jau pēc būtības tāds iekšējs aicinājums, pat, eh, pat neatkarīgi no tā, vai varbūt viņas dzīvē viņai nāksies piedzīvot to, ka, ka piedzimst bērni vai, vai nē, bet viņas dabā jau Dievs ir ielicis šo, šo tādu mātes, mātes iekšējo uh, iekšējo sirds stāvokli, ko mēs saucam arī par mātes instinktu. Un, eh, un šis instinkts vienkārši eh, dara visu, lai kaut kādā veidā eh, ierobežotu, ierobežotu visu to, kur tiek pārkāpts dzīvības jautājums, kur, kur, kur dzīvība tiek apdraudēta. Es nesaku, ka, <clears throat> ka tas notiek automātiski. Mēs zinām, ka mēdz būt arī ļoti negatīvi gadījumi, kur varbūt sieviete uh, arī varbūt viena no pirmajām, kura var apdraudēt dzīvību. Bet šeit eh, atkal tādās reizēs ir jāsaka, ka, ka protams, sievietei arī jābūt atbrīvotai, jābūt atpestītai no, no Kristus, jā, lai, lai viņa varētu atklāt sevī šo milzīgo potenciālu, ko Dievs viņā ir ielicis, lai viņa nostātos vienmēr dzīvības pusē, lai dzīvību aizstāvētu. Jā, daudz, daudz domas esam dzirdējuši par šo unikālo, ko sieviete var dot. Mums arī klausītāja raksta paldies par sveicieniem par šo katehēzi. Tas, kas man šķiet, man kā sievietē ir jāpieņem, ka atšķirība ir emocijas. Reizēm tās grūti pieņemt, savaldīt, nedramatizēt, bet paldies priesteri Juri par skaidrojumu, tās var būt arī liels plus empātija un emocionālā inteliģence, prasme eh, mīlēt. Starp citu, Pāvests Francisks ehm, grāmatā eh, Sapņosim eh, ceļi uz labāku nākotni, kuru viņš izdeva pirms diviem gadiem, uh, kopā ar britu žurnālistu Austen Ivory. Mēs arī ar pašu šīs grāmatas autoru esam runājuši šeit ēterā, tad viņš saka, ka viņš ir novērojis, piemēram, ka pandēmijas tādu menedžmentu un vislabāk uz pandēmiju reaģēja tās valstis, kuru nu, vadībā atrodās sievietes. Tās ir bijušas daudz ātrākas reaģējot un uh, arī tad eh, komunicējot eh, šīs, eh, nu varbūt arī visus tos ierobežojumus ar daudz lielāku empātiju kā citas valstis, tā kā tāds novērojums arī tādā aktuālā kontekstā no pāvesta Franciska puses. Es domāju, ka laiks dziesmai noklausīsimies dziesmu ved mūs pie Dievāk Marija, jo arī tad kā tāds sievietes vispārticīgā cilvēka ideāls ir uh, mūsu pestītāja māte Marija, kuru arī varam sveikt šodien sieviešu dienā. Un eh, joprojām klausītāji, tad eh, ceram arī uz tavu iesaistīšanos, vari pievienoties Jolantei. Eh, sievietes tad droši var padalīties ar to, ar ko jūs jūtaties, nu, tādas īpašas, unikālas, ko jūs kā sievietes varat dot sabiedrībai un kungi, vīri, tēvi, brāļi, dēli, Tad eh, varat arī izmantot šo ēteru, lai pateiktos Dievam par savām sievietēm, sveiktu viņas eh, sieviešu dienā un padalītos ar to, ko jūs redzat, kā eh, tad arī sieviete papildina vīrieti un kas ir tas, ko sieviete var dot sabiedrībai, ko vīrietis noteikti nevar. Tā kā ļoti, ļoti ceram uz tavu aktīvu līdzdalību. Mm. Ved mūs pie Dieva, ak, Marijā, bez tā mēs dzīvot nespējām, jo viņu mīlēt arvien bija izprieks un laime cilvēkam. To lūdzam mīļā māte no visas dvēseles Tu mara zemes majestāte, ko slavas dziesmas teicām mēs. Tu mara zemes majestāte, ko slavas dziesmas teicām mēs. Lai meklē dievu katra saime, it visos dzīves brītiņos Kad briesmas draud, kad smaidā laime, kā rītos tā ar vakaros, to lūdzam mīļā māte no visas dvēseles. Tu mara zemes majestāte, ko slavas dziesmas teicām mēs. Tu mara zemes majestāte, ko slavas dziesmas teicamies. Tā gars, lai valdā sabiedrībā un arī skolā likumā. Pat kara spēkā, presē, tiesā būs visā dārgā tevijā. To lūdzu mīļā māte no visas dvēseles Tomēr zemes majestāte, ko slavas dziesmas teicām mēs, tomēr zemes majestāte, ko slavas dziesmas teicām mēs. Lai nerims Latvijas slavas dziesmās, teikt mūžam debes valdnieku un eņģeļs sārs no visām briesmām, klāps ar kanu balto karogu. Dolūdzam mīļā māte, no visas dvēseles, tu mara sevis majestāte, ko slavas iesmas teicām mēs. Tu mara sevis majestāte, ko slavas dziesmas teicām mēs. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, ir 9 un 36 minūtes. Ar tevi ēterā klausītājās mēs priestris Pēteris Skudru un kopā ar mums šodien arī priestris Juris Jelinskis. Sveicam visas sievietes sieviešu dienā, visas mūsu klausītājas. Paldies, ka esat, paldies, ka um, uzturat Radio Mariju, paldies, ka iesaistaties Radio Mariju. Šobrīd gan uh, viena klausītāja ir padalījusies ar to, kas viņai palīdz justies sievišķīgai un tādai, nu, ko tad sieviete var, vai viņa kā sieviete var nest sabiedrībai. Tad aicinu arī pārējās mūsu klausītājas droši dalīties ar savām pārdomām, kas, vai ar savu liecību, kas jums ļauj piedzīvot to savu sievišķību un to, ka jūs kaut ko dāvājat pasaulē sabiedrībai tādu īpašu un, protams, kungi, īpašs aicinājums jums, es ticu, ka noteikti vēl bez dāmām ir kādi vīri, kas mūs šobrīd klausās, tad, nu, izmantojiet šīs dienas ēteru, lai um, pateiktos uh, dāmām, uh, sveiktu viņas uh, sieviešu dienā, uh, Eh, lai arī padalītos no vīriešu perspektīvas, tad kas ir tas, eh, ko jūs redzat, ko jums sievietes eh, dod visai sabiedrībai, visai pasaulē, ko noteikti mēs vīrieši nevarētu dot. Bet tad turpinot vēl mūsu sarunu un gaidot klausītāju tavu īziņu vai kādu tavu zvanu, uzdošu jautājumu priesterim Jurim tad par to, ko baznīcā var dot uh, sievieti, bet jā, priesi ar jūri iedosim vārdu mūsu klausītājiem, kas mums zvan, un tad, uh, tad uh, mēs parunāsim par sievietēm baznīcā. Bet jā, kas mums ir sazvanījis? Halo. Uh, labdien. Labdiena. Uh, zvanījums uh, Mareks, es klausījos uh, uh, šīs te pārdomas tiešām uh, Nu, man liekas, jā, <laughs> ir ko pārdomāt un, un to, to izlobīt priekš sevīm. Bet no savas puses eh, vēlējos eh, jā, izmantot iespēju, ka es varu pateikties un arī apsveikt visas sievietes šajā dienā. Pateikties arī uh, savai mammai par to, ka viņa man ir laidusi pasaulē un arī mani audzinājusi un rūpējusies par maniem. Pateikties manai sievai, kas ir uh, manu, manu bērnu mamma un arī Helijas mamma, kas arī vienmēr tā sirsnība ir bijusi no viņas. Un, um, gribēju padalīties arī savā pārdomās par, par, par, par, par, šodienas, par šo dienu, par attiecībā pret sievietēm. Man liekas, um, nezinu, man vienmēr ir bijis tā, ka sieviete tā kā uh, ienes dzīvīgumu vispār. Es esmu ievērojis arī um, kolektīvā vienmēr. Uh, Eh, es tā kā karavīrs esot, eh, teiksim, mēs vīriem tur savas runas ir, bet ja vienmēr kaut kur kolektīvā te parādās sieviete, viņa ienes dzīvīgumu, vienkārši nezinu, vai, vai viņa <laughs> izdomā apliet puķis vai, vai, vai atkal eh, pateikt, nezinu, ka tur kaut kas nav sakārtots un nav, tas nav smuki vai skaisti. Man liekas, ka jā, ka sievietē Dievs ir devis tā ir viena tikai no tām īpašībām, kas ir ārkārtīgi svarīga, ka viņa pienesta kā dzīvē krāsas un dzīvīgumu. Un es esmu ļu, pilnīgi pārliecināts, ka tieši tikai sievietē Dievs ir devis šo mātišķo sirdi, vai viņai ir bērni vai nav bērni, bet tikai sieviete var būt tāda, nu, ka tikai no sievietes mēs varam arī sajust šo mātišķumu, to rūpi, to uh, to gādību, to vienmēr to, ka sieviete vienmēr uztrauksies, piezvanīs, kā tev tur bija, vai tev tur ir paņemts līdzējs, vai, vai, vai, vai tu šodien pāēdi. Ka tas vienmēr šie vārdi un šī rūpe vienmēr ir no sievietes puses, un, un tas sasilda arī vīriešu sirdi. Un, um, kā vīrietis, kā ir kā bruņinieks, vai ne, tad viņam ir uh, sieviete kā karaliene, kas vienmēr arī uh, Eh, viņu spēja iedvesmot un, un, un, un tiešām es esmu pateicīgs arī jā, Dievam par savu sievu, par, par, par, par savu māti, par, par, par, par vispār par to, kā Dievs ir radījis sievieti, jā, un tas ir ārkārtīgi skaisti. Nu tā, jā. un vēl pišķirt, pišķirt vēl beigās par to, to problemātiku, man liekas par to, kas ir feminisms un, un, un, un, un visas tās lietas, kur arī uh, Eh, Priesters minēja arī par to, kur, kur, kur vēlās ieņemt šo vīriešu uh, vietu. Tā ir mana atziņa, ka man liekas, ka vienmēr tur, kur ir netaisnība, tur vienmēr ir dumpošanās un revolūcija. Viņi it kā, kā krākasē salasās tā netaisnība papilē, papilē, papilē, un tad beigās ir tāds sprādziens un revolūcija un attiecībā pret feminisma kustību. Es pat klausījos vienas vēsturnieces arī uh, Eh, vēsturniecis eh, profesors tādu, tādu podkāstu vai ne par, par, par feminismu kustību. Patiesībā eh, tas man palīdzēja saprast, ka tas arī daļa netaisnības īstenībā ir veidojies, jo sieviete sākās 18. gadsimtā, 1700, nezinu kurā gadā tieši konkrēti, bet tieši par šo netaisnību pret sievietēm, ka viņām tur nebija ne, nedz vēlēšana tiesības, nedz, nu, vis, visu laiku viņas tā kā otrā malā nolika, ko var saprast kaut kādā ziņā, ka kāpēc tas tā notika, tāpēc, ka no spēka pozīcijām tika uzskatīts viss, ja tev, ja tu vari saskaldīt malku, tad ar tevi viss ir kārtībā, ja to nevar izdarīt, nu, tad, jā, nu, tā kā otrā šķirs cilvēks, kas, nu, nav, nav, protams, pēc dievu plāna, un līdz ar to caur šo grēku ir veidojies šis protests, kas ir pāraudzis nu, tādā otrā grāvī, ir iegājis jau. Ja? Un, um, man liekas, ka šis ir gadsimts arī, kad, kad visu var salikt pa vietām. Un paldies arī um, gan svētēm Jānim Pāvilam II, gan arī tagadējiem pāvestam, kas ir šo akcentējuši un arī visu laiku to kā, veltījuši šos gan enciklikas, gan šīs pārdomas, lai mēs mēs pārdomājam vai ne par sievietes lomu un to dieva nodomu uh, sievietē. Jo patiesībā sieviete, tāpat kā arī vīrietis, ja viņš izpilda, uh, izpilda to, kā, to savu aicinājumu kā vīrietis vai kā sieviete, tad viņš arī pilnīgi laimīgs arī var būt mm. uz visiem simts. Paldies, nu, tā kā tā, lai piepildītu dienu, paldies jums un uh, paldies visām sievietēm, lai prieks sirdī. Un Paldies. ne tikai šajā dienā. Paldies! Paldies eh, Marekam par šo dalīšanos. Eh, mums vēl arī eh, kāds klausītājs raksta īziņu. Dargās sievietes, pasaule caur jums ir skaistāka, siltāka, mājīgāka mūsu vīriešus, jūs iedvesmojat, ir pamats svinēt. Paldies arī par šo īziņu un eh, dzintra mums raksta vislabāk un vispilnīgāk manu meitenību bērnībā man palīdzēja piedzīvot mans tētis, bet tagad esot pieaugušai manu sievišķību pilnveido un vairo mans vīrs. Paldies viņiem un paldies mūsu dievam tēvam. Tā raksta dzintra, jā, tas tas arī par ko eh, priesteris Juris eh, runāja pirms dziesmas par šo savstarpējo papildināšanu, ka mēs uh, viens otru bagātina, mums nav jāmācās aizvietot vienam otru, bet vienkārši papildināt vienam otru. Tad <clears throat> priester Juri mums straujiem soļiem tuvojas noslēgums katehēzē, bet varbūt tā pavisam īsi par sievietes lomu baznīcā, jo būs cilvēki, kas sacīs, ok, baznīca skaisti runā par sievietes cieņu, par līdzvērtību, um, cieņā, bet, nu, tad, kad mēs nonākam līdz kaut kādu pienākumu pildīšanai, tad, uh, nu, tā visa, teiksim, lēmuma pieņemšana esot ļoti, ļoti maskulīna un sievietēm, tad baznīca, teiksim, praksē nedara to, ko viņa sludina, kā varbūt tur ir patiesībā. Nu jā, šeit uh, mums ir um, jāuzlūko šo jautājumu uh, vairākos līmeņos, jo um, ja mēs runājam par, par piemēram, sieviešu ordinācijas jautājumu, tad šis līmenis jau ieiet, ieiet lūk šajā dievišķajā sfērā viņa, viņa izdarītajās izvēlēs attiecībā uz vīrieša un sievietes aicinājumu, tai skaitā arī, arī uz aicinājumu dažiem E, dažiem ieņemt, e, ieņemt e, lomu baznīcā, kas ir saistīta ar ordināciju, kā piemēram diakoni, priesteri un bīskapi. Un, un tas ir, tas ir nu, pavisam cits līme, cita līmeņa jautājums, jo mēs paši arī redzam, ka piemēram līdzās Jēzum visu laiku atradās gan vīrieši, gan sievietes, un um, arī viņa māte Marija, uh, kas uh, nu, cienīguma ziņā uh, pārspēja visus apstuļus, bet vienalga dievam tā patīkās, ka no, no šiem 12 apstuļiem viņš vēlējās, vēlējās, lai vīrieši būtu tie, kuri, kuri piedar pie, pie šīs baznīcas hierarhijas. Bet tas nenozīmē, ka sievietes loma baznīcā ar to kaut kādā veidā tiek padarīta mazsvarīga. Un, un šeit tāpēc gribās vairāk uz šo jautājumu, lai mēs spējam paraudzīties tieši pēc, pēc sievietes un vīrieša dziļākās būtības un dziļākā aicinājuma. Uh, Jā, tāpat kā vīrietis nekad, eh, pat ja arī veiks kaut kādā ziņā eh, reizēm mātes, eh, kā mēdz teikt, pienākumus, bet vīrietis nekad nespēs būt, būt par māti un, un otrādi sieviete par, par tēvu. Līdzīgi arī, arī šeit mums šis jautājums ir jāatstāj daudz tādā dziļākā, dziļākā līmenī, tā, tā kā to Dievs Eh, Dievs ir izvēlējies, eh, Dievs to ir paredzējis. Un eh, šo tradīciju jau 2000 gadu laikā saglabā gan, gan rietumu baznīca, gan arī austrumu baznīca, redzot lūk, tajā, tajā milzīgu, milzīgu nu, nozīmi un bagātību. Bet tāpat laikā, un, un tas ir mūsu vienmēr aicinājums augt un attīstīties, attiecībā uz katra cilvēka, katra dzimuma lomu baznīcā. Un, un mēs redzam, ka pēdējos gadu desmitos arvien vairāk un vairāk tiek eh, akcentēta arī e, sieviešu loma baznīcā, kur, kā teicām, viņai ir, eh, ir ļoti liels potenciāls tieši ar savu plašo lielo sirdi, ar, ar savu arī tā, šo ļoti dziļo uh, Eh, nu, bez ieinteresētības mīlestību eh, kalpot, kalpot Jēzum, kalpot baznīcai un, eh, un galu galā arī pildīt to lomu, ko, ko arī pildīja šīs sievietes agrā rītā, lieldienu rītā, steidzoties pie apustuļiem, ja, kur, kur arī nest, nest arī šodienas baznīcas hierarhijai šo prieka vēsti, Un, un tajā visā saskatīt tādu daudz, daudz arī dziļāku, dziļāku būtību un, un, un sievietes aicinājumu. Un tāpēc arī nevelti atbilstoši arī mūsu arī kultūrai, kura, kura nestāv uz vietas, kur attīstās un mainās. Un līdz ar to arī daži pieņēmumi šādā virspusējā līmenī mēs redzam, ka tie arī vairs nav tādi, kā varbūt pirms 50 vai 100 gadiem. Un, un te lūk, arī Pāvests Francisks vēlējās, lai sieviete arvien vairāk un vairāk ieņem aktīvāku lomu arī, arī baznīcas draugu kalpošanā. Un, un liecināšanā par savu ticību. Un tāpēc arī uh, Eh, tagad jau, jau pirms dažiem gadiem jau mēs zinām, ka sievietēm arī īpašs aicinājums tiek uzticēts <clears throat> būt par, par eh, svēto rakstu eh, lektoriem baznīcā, tāpat arī par šiem euharistijas kalpotājām, Tas nozīmē, ka vajadzības gadījumā arī sievietes, piemēram, var izdalīt svēto komuniju ticīgajiem, var izējot īpašo apmācību, pēc tam arī šo svēto komuniju palīdzēt priesteriem aiznest līdz, līdz vientuļajiem, slimajiem cilvēkiem un tā tālāk. Nemaz nerunājot jau par sievietes lomu kā tādu, kura kura, kura māca, kura katehizē gan bērnus, gan, gan jauniešus, gan arī pieaugušos, atbilstoši, protams, savai kompetencei, savām spējām. Un tā, un, un te mēs redzam tādu, eh, nu, tādu milzīgu, milzīgu plašumu, kas ir baznīcā pavērties, Un eh, mums ir jāseko līdzi mūsu arī pašreizējām iespējām Latvijā, bet vienmēr, vienmēr lūk, tiekam aicināti paplašināt paplašināt šo katra cilvēka, katra dzimuma kalpojumu baznīcā. Un, un tas, ir, tas ir brīnišķīgi, ka, ka viss nav tā kā ielikts jau, jau vienā rāmī un nekas nevar būt nekur vairs pamainīts, bet, bet mums atkal un atkal arī šai sakarā no pāvesta tiek dots jauns impulss, kā vēl vairāk attīstīties, lai mēs mēs kļūtu vēl par pilnīgāku kristiešu kopienu. Jā, es domāju, ka tas ir arī jautājums vispār par lāju iesaistīšanos aktīvu baznīcas dzīvē un Tad jā, šis eh, priestrīmas jautājums, tas eh, vairāk ir kaut kas tāds, ko Jēzus pats ir izvēlējies eh, nu, savā tādā brīvā gribā, un baznīca to nevarēs mainīt, bet ir ļoti daudz aktīvas atbildīgas lomas, kuras var uzņemties kā vīrieši, tās sievietes, kas nav ordinēti. Bet mums ir vēl viens zvanītājs, ar kuru tad arī noslēgsim šīs dienas sarunu. Lūdzu, dodam vārdu. Halo. Halo, labrīt. Labrīt. Zvana Miķelis, un es gribēju sveikt visas sievietes sieviešu dienā. Es ceļu savu sīvu gintu. Un uh, sievietes gribētu teikt, varbūt veco patiesību atgādināt, ka īpaši ar to, ka viņas pavairo visu, ko viņām dod. Tātad, dodot viņām māju, dodot viņām ēku, viņas padara to par māju. Vienkārši pārtiks produkts viņas padara par ēdienu, un parasti smaidu viņas padara par laimīgu dzīvi. Tātad, paldies jums! Sirsnīgs sveiciens! Paldies, paldies par šo sveicienu. Un es arī tad eh, noteikti pievienojos šim un eh, citiem eh, sveicieniem sieviešu dienā. Paldies, dāmas, ka jūs esat. Un priester Juri, paldies arī tev par to, ka atgādināja mums tad, ko māca baznīca par sievieti un bija kopā ar mums šajā svētku dienā. Jā, paldies par šo iespēju jūs uzrunāt un Un gribās tikai novēlēt, eh, lai mēs ļoti sargājam šo lielo dieva dāvanu, ko viņš mums ir devis, eh, ko, ko, kā viņš to ir iecerējis, radot vīrieti un sievieti, un, un lai mēs sargājam un ļoti augstu novērtējam eh, gan paši savu dzimumu, gan otru dzimumu, un sāksim vienmēr to novērtēt Eh, jau eh, uzlūkojot eh, gan vīriešus, gan sievietes, uzlūkojot mūsu baznīcās, bet es gribētu teikt vēl mazliet arī iepriekš. Sāksim viens otru ļoti augstu novērtēt un cienīt jau mūsu dzīvokļu četrās sienās. Paldies par šo atgādinājumu un paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījāties eh, šajās sarunā. Mums bija divi kungi, kas eh, pateicās sievietēm un padalījās ar to, ko viņi redz eh, īpašu sievietēs, bija arī divas sievietes, kas padalījās ar to, kas viņām ļauj būt sievišķīgām un kā viņas redz sevi ar to unikālo, tad liels, liels paldies jums visiem par aktīvu līdzdalību un